Petur Gordon de Brechtein dain? Je, selet, a zehe zwina, ou chanj nem gro gain? Non tchut, me me gwaz o chemet sahet bar fons ur pins. Ge ma retan klar tena i mez a non. A fer po de gawiz kour d'ur sevel d'ur lain? Gortein, hande halwain me de d'un nias d'ur d'or an d'or. Merci d'or.